Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vitajte v 349. špeciálnom vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, Premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politológ bez diplomu. Dnes som pre vás vybral tému, ktorá je vysoko aktuálna a málo sa o nej otvorene hovorí. Príjemne sa usadte a počúvajte. Názov témy Politické vedy a demonizácia nepriateľa od profesorky Radoslavy Brhlíkovej. Poďme na abstrakt. Polarizácia slovenskej spoločnosti až na úroveň jednotlivých rodín sa naďalej prehlbuje. Dva roky od atentátu na premiéra sa šírenie nenávisti nepodarilo zastaviť. Obraz nepriateľa a jeho demonizácia v podobe dehumanizácie a zosmiešňovania sa hlboko v spoločnosti, najmä prostredníctvom sociálnych sietí, zakorenili. Na ospravedlnenie akéhokoľvek nefungujúceho prvku systému stačí heslo lebo Fico. Tento príspevok hodnotí posun slovenskej spoločnosti, ako aj reflexiu politických vied takmer dva roky po spáchaní prvého atentátu na slovenského premiéra. Kladie si pritom otázku, prečo nás tento čin ako spoločnosť nezjednotil, ba naopak priepasť medzi oboma barikádami sa ešte viac prehlbila a prečo to politické vedy skoro vôbec nereflektovali? Dokonca k tejto polarizácii niektorí politológovia svojimi mediálnymi vystúpeniami a analýzami prispievajú. Pripomína, že k tomu, kde sme dnes, sme sa dopracovali prostredníctvom techniky demonizácie, prostredníctvom médií a lawfare prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní. Kľúčové slova nepriateľ, demonizácia, nenávisť, lawfare, spoločnosť, polarizácia, politické vedy. Poďme teda, dajme si úvod. Kto si povedal, že pre úspech dialógu je vzájomný rešpekt nutnou podmienkou, pretože jeho cieľom nie je poraziť protistranu, ale nájsť prienik záujmov. Každé víťazstvo je totiž len príležitosťou a podcenenie rizik tejto výhry vedie spravidla k sklamaniam. Slovenská spoločnosť však vôľu k dialógu stratila. Ak sa aj niekde vedie, ani jedna strana tú druhú nepočúva, akoby ohluchla. Nedostáva sa k nej žiaden zvuk. Odpovedou sú zvyčajne nadávky, dehumanizujúce nálepky, pohrdanie a zosmiešňovanie protistrany. Všetko sú to techniky enemifikácie a následnej démonizácie nepriateľa a v prostredí domácej politickej scény tieto techniky nevyvolávajú ani tak strach z toho nepriateľa, keďže ho dobre poznáme, ale skôr nenávisť a popieranie jeho ľudskej dôstojnosti a rešpektu k druhej strane, k inému názoru. Slovensko a väčšina európskych štátov členov Európskej únie sa zvyknú sami seba definovať ako demokratické režimy, demokratické politické systémy. Klasické teórie demokracie sa zhodujú na 8 základných zásadách, ktoré by mali demokratické systémy bezpodmienečne naplňať. Jednotka. Všetci dospelí majú právo voliť. Dvojka. Každý má jeden hlas. Po tretie. Každý vyberá z dvoch a viacerých strán. Číslo 4. Voľby sa konajú pravidelne. 5. Jedna strana či koalícia bola zvolená. 6. Strana ktorá získala väčšinu hlasov, sa považuje za víťaza. 7. Tí, čo prehrali, sa nesnažia znemožniť víťazom vládnuť. A napokon 8. Výťaz sa nesnaží zničiť porazeného. Do týchto zásad by nemal zasahovať nikto zvonka ani zvnútra politického systému, ako napríklad ústavný súd alebo orgány činné v trestnom konaní, pokiaľ neprišlo k skutočnému porušeniu zákona. V poslednom období však zaznamenávame trend, že tzv. vyspelé liberálne demokracie začínajú body 6, 7 a 8 obchádzať, ignorovať a popierať v momente, ako trendy naznačujú, že moc by mohol prevziať niekto, kto sa podľa médií, mimovládnych organizácií, domácich a zahraničných, niektorých medzinárodných organizácií a niektorých politikov a politických strán a za nimi stojacimi oligarchami vymyká kontrole, hovorí o suverenite a národnom záujme, koho zadefinovali a označili nálepkou populista až extrémista, ako sme toho boli svedkami v niektorých európskych štátoch, napríklad v Rumunsku, alebo v Nemecku, v Moldavsku či na Slovensku. Po udalosti v Handlovej z 15. mája 2024 sme krátko dúfali v uzmiernenie, odpustenie, v zmierenie nezmieriteľnej polarizácie v spoločnosti, ktorá viedla až k nenávisti a pokusu o vraždu. Nestalo sa, dokonca sa vynorili nasledovníci atentátnika Centulu, podporujúci novovytvorenú politickú stranu, paradoxne nazvanú demokrati. Citujúc prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, možno teda konštatovať, že zo slovenskej spoločnosti za posledný rok zmizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia a vzájomné porozumenie, čomu výrazne dopomohli sociálne siete, ktoré sa stali gala prehliadkou vzájomnej, stále sa stupňujúcej nenávisti Ľudia už neváhajú želať jeden druhému smrť a verejne vyzývať na konanie zla. A mnohé médiá, ktoré sa celé desaťročia hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, strážia dnes demokraciu tak, že túto nenávisť zo sociálnych sietí opakujú, používajú a namiesto tlmenia týchto zlých vášní sami často prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti. Pokiaľ budete len mechanicky prenášať blato zo sociálnych sietí do svojho vlastného mediálneho priestoru, budeme sa o chvíľu v tom blate všetci prodiť až uši. Fašistické zlo sa nesmie vrátiť v žiadnej podobe. Ani v nacistickej uniforme, ani v značkovom obleku, ani zamaskované slovami, ktoré síce nespomínajú nacizmus či fašizmus, no sú skrz naskrz presiaknuté nenávisťou. Bojím sa, že sa zrazu niekomu zažiada skutočná zbraň namiesto tej slovnej. Nenávisť je palivo, ktoré skvele horí, no neskutočne ťažko sa hasí, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom prejave pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 81. výročie Slovenského národného povstania. Otázkou je, ako sme sa vôbec do tohto stavu dopracovali. A čo je dôvodom toho, že sme dnes v takejto napätej superpolarizácii? Zdá sa, že ani politické vedy nedokážu situáciu objektívne hodnotiť a poskytnúť primerané vysvetlenie, keďže samotní politológovia, pozývaní do hlavných médií, aby sa vyjadrili k aktuálnemu dianiu, nedokážu podať triezve, ideologicky a stranícky nezaťažené hodnotenie. Sami sú často ideovo veľmi čitateľní, emotívni, nenávistne naladení. Vyjadrujú sa vulgárne, dehumanizujúco, bez profesionálneho rešpektu, reprezentujúc len jednu stranu, tú protivládnu, antiruskú, teda progresivistickú, proeurópsku. Poďme na demonizáciu a lawfare na Slovensku. Ako sme už uviedli v predchádzajúcom príspevku z roku 2024, vychádzajú z klasických teórií štiepení Rokana a Lipseta z roku 67 a Lanea a Ersona z roku 1987, slovenská spoločnosť je dnes hlboko rozštiepená a polarizovaná na v zásade dva ideologické a aj regionálne určené tábory, úspešne aplikujúce techniky vytvárania nepriateľa, sprevádzané čiernou propagandou, polopravdami, klamstvami, nenávistnými, dehumanizujúcimi až vulgárnymi prejavmi s využívaním represívnych nástrojov zo strany niektorých reprezentantov polície a justície, používajúc na prikrytie svojho porušovania základných ľudských práv, najmä práva na názor, pojem extrémizmus a s ním spojené paragrafy trestného zákona a údajnú snahu o zastavenie šírenia nenávisti v spoločnosti. Prípad Bombic. Vedecká obec bola v tejto veci schopná sa zhodnúť akurát na tom, že relatívne rovnostárska spoločnosť sa po roku 1989 rozdelila na dve základné skupiny. Výťazov a porazených v ekonomickej, politickej a kultúrnej transformácii následne vo veľmi rýchlom slede na pomerne malom časovom úseku 30 rokov prebehli v rámci týchto dvoch základných skupín vnútorné štiepenia na ďalšie podskupiny podľa takých rozlišujúcich znakov, ako je príslušnosť k určitému etniku a identite, dominantne na Slovákov a Maďarov, miesto pôvodu na tých z mesta a tých z vidieka podľa ideológie na liberálov a konzervatívcov, socialistov a komunistov, zástancov vstupu do EÚ a NATO a odporcov vstupu do EÚ a NATO až k dnešnému stavu hlbokej fundamentálnej polarizácie a rozdelenia spoločnosti na dva základné tábory – výťazov a porazených vo voľbách v roku 2023. Jednotlivci aj celé skupiny začali dostávať dehumanizované nálepky a vulgárne označenia ako fašisti, šváby, spodina, lúza, dezoláti, opice, paviány, svine, proruskí trolovia, Putinovi sluhovia, mieroštváči, múdrosráči či postsedliaci. Druhá skupina, tá, ktorá je v menšine, sústreďuje sa najmä vo veľkých mestách ako Bratislava a Košice, zložená najmä z intelektuálov, politických aktivistov, novinárov a umelcov, považuje samu seba za tú správnu a jedinú, ktorá má právo určovať, kto je hoden byť členom spoločnosti a kto už nie. Všetko toto je súčasťou procesu výroby nepriateľa a jeho demonizácie. Našu identitu si takýmto negatívnym spôsobom vymedzujeme voči inému, takže je pre nás nevyhnutnosťou nejakého nepriateľa mať, ako to konštatuje Umberto Eco vo svojej knihe z roku 2013. Takýto nepriateľ je pre nás zároveň barometrom nášho hodnotového systému, cez ktorý si dokazujeme vlastnú hodnotu. A ak takéhoto nepriateľa nemáme, tak si ho musíme jednoducho vyrobiť. Sami seba potom hodnotíme v porovnaní s cudzími, seba samozrejme vidíme v lepšom svetle, nadhodnocujeme sa a zároveň negujeme, podhodnocujeme a démonizujeme iných. Opäť Eko, rok 2013. Pripisujeme im negatívne vlastnosti, označujeme ich pejoratívnymi nálepkami, skreslujeme a prispôsobujeme si realitu tak, aby zodpovedala našim predstavám. O samých sebe máme kladný a benevolentný obraz, ale k nepriateľovi Prechovávame negatívny a nenávistný obraz, napísal Krejči v roku 1997. To je spôsob, ako sa nepriateľ vyrobí, pričom ale nevnímame fakt, že často tých, ktorých si ako nepriateľov projektujeme, nám niekto v mene svojich záujmov podsúva, hovorí Eko vo svojej knihe z 2013. Takýmto spôsobom sa potom spoločnosť pripravuje na budúci konflikt, založený na reinterpretácii a odmietaní iného obrazu, ktorý by viedol k spochybneniu nášho videnia sveta. Podnecujú sa tak najtemnejšie ľudské vášne ako strach a nenávisť, ktoré už neraz viedli v spoločnosti ku katastrofám od vytvorenia atentátnika až po občianskú vojnu v spoločnosti. V slovenských podmienkach sú takémuto procesu najčastejšie vystavení politici, častokrát konkrétni politici. V 90. rokoch to bol Vladimír Mečiar, posledných asi 12 rokov je takejto nenávisti vystavený Robert Fico. Nejde pritom o prirodzený proces vytvárania nepriateľa, ale o cielený a riadený proces, ovplyvňovaný, kontrolovaný a riadený vnútornými a vonkajšími aktérmi s vlastnými záujmami za výdatnej podpory slovenských médií, aktivistov politických mimovládnych organizácií a politických analytikov a politických vedcov. Takto nastavené vnútorné prostredie, nepriateľské voči vôli väčšiny a tým aj voči legitímnej vláde, ktorá vzýšla zo všeobecných volieb, presmeroval vyvíjajúci sa demokratický politický systém najskôr na neoliberálnu a dnes, podľa mienky autorky na progresivisticko-oligarchickú diktatúru, pod čím si možno predstaviť také nastavenie politického systému, v ktorom formálne zostávajú zachované niektoré prvky demokratického mechanizmu, ako pravidelne sa opakujúce voľby alebo demokratické inštitúcie ako volený parlament, pluralizmus politických strán či ústavný súd, ale establishment v zmysle ekonomických výťazov ekonomickej transformácie po roku 1989 určité politické sily a strany, konkrétni politici, média a určitý segment umeleckej scény, tzv. celebrity, moderátori, youtuberi, influenceri, herci a speváci sa s úspechom snažia o potláčanie plurality slobody názoru, zavádzajú cenzúru, presadzujú jediný správny názor a vlastnú správnu ideológiu, menšinový názor na úkor väčšinového, pričom sú často z pozadia financovaní oligarchickou vrstvou spoločnosti, reprezentovanou veľkopodnikateľmi, vlastníkmi nadnárodných technologických a finančných spoločností, ktorej príslušníci sa v niektorých štátoch priamo do politického života zapájajú, ako aj zahraničnými vládami prostredníctvom vyslanectiev a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré sa častokrát podielajú aj na vyvolaní farebných revolúcií v prípade, ak sa vnútroštátny vývoj predsa len vymkne kontrole. Špeciálne médiá sa v takomto systéme zo strážnych psov demokracie transformovali na štvrtú moc v štáte, v rámci ktorej oni rozhodujú, čo sa verejnosť dozvie a čo nie čo je pravda a čo je lož, o čom sa diskutovať bude a o čom sa nesmie, napísal Carlyle v roku 1840. V rámci tejto pozície oni rozhodujú, kto bude vládnuť a akú politiku bude robiť bez toho, aby toto ich rozhodnutie podliehalo demokratickému procesu a demokratickej kontrole, pretože oni už pravdu nehľadajú, ale vlastniajú napísal Herman A. Chomsky v roku 1988 a Lipman v roku 1997 a Hanič v roku 2007 a iní. Z moderátorov a redaktorov sa stali kazatelia a aktivisti, ktorí priamo svojimi kázňami a komentármi nastavujú a ovplyvňujú politický boj a určujú, čo si verejnosť má myslieť. Niektorí politológovia pre takéto systémy vynašli nové termíny a nazývajú ich vnorené, chybné, defektné alebo iliberálne demokracie. Napríklad Merkel v roku 2004. Jazyk, ktorý sa v takomto systéme začal používať v záujme boja s druhou stranou je často dehumanizačný, vulgárny a kriminalizujúci. Je jednoduché a v podstate beztrestné kohokoľvek účelovo označiť rôznymi nálepkami. Dnes sa najlepšie predávajú nálepky ako extrémista, fašista, dezinformátor, konšpirátor, korupčník, zlodej a mafia. Vďačným terčom týchto nálepiek na Slovensku je práve Robert Fico, pričom takéto jeho nevhodné označenie sa objavuje aj v rôznych odborných a vedeckých analýzach. Samotní politológovia svojimi analýzami a hodnoteniami legitimizujú takéto nastavenie systému a prostredníctvom citácií a odvolávok bez bližšieho skúmania metodiky a overovania, falzifikácie a verifikácie autorizujú výskumy a názory rôznych pochybných súkromných spoločností s nejasným financovaním, vlastníctvom a riadením. Postupné kroky techniky démonizácie, vedúce až k snahe fyzicky nepriateľa odstrániť, jednoducho popísal španielský politológ, zakladateľ antiglobalizačného ľavicového hnutia Podemos a bývalý vicepremiér Španielska Pablo Iglesias Turion v roku 2022, keď sa zamýšľal a opisoval situáciu v Argentíne, ktorá viedla až k atentátu na bývalú argentínsku prezidentu Kristínu Fernández de Kirchner. Turion poprvé hovorí, prvým krokom je šírenie nenávisti a falošných obvinení, teda fake news, klamstiev, prosenicom reproduktorov, ktorými sú veľké pravicové médiá. Je nepopierateľným faktom s množstvom dôkazov, že predstavitelia strany Smer SSD, najmä Robert Fico, boli dlhodobo vystavovaní útočnej mediálnej kampani mienkotvorných denníkov ako SME, denník N, aj Pravda, ako aj súkromných a verejnoprávnej televízie Markíza, Joj, Teatry a RTVS. Predstavitelia strany boli často falošne a bez dôkazov obviňovaní z korupcie a daňových optimalizácií, účet na Belize a podobne zo sexuálneho zneužívania maloletých kauza Čistý deň, vraždy Kuciaga Kušnírova, zorganizovania zločineckej skupiny a prepojenia na taliansku zločineckú organizáciu mafiu Endrangheta. Vrcholom tejto nenávistnej kampane sa stal film Svinia, ktorý manipulatívne skresľuje politickú realitu na Slovensku podsúvaním nepravdivých verzií o trestnej činnosti Roberta Fica a ľudí z jeho okolia, čím vyvolal vo verejnosti odpor a masovú nenávisť voči konkrétnym politikom a konkrétnej politickej strane a priamo tak ovplyvnil parlamentné voľby v roku 2020 objavilo sa heslo Lebo Fico. Nenávisť sa začala koncentrovať a kolektivizovať. Akýkoľvek akt alebo zločin konkrétneho jednotlivca sa stal zločinom celého smeru, ak sa to týka opačnej strany, tak ide o poklesok konkrétneho jednotlivca. Kauza kohokoľvek zo smeru alebo blízkeho smeru je médiami umelo zveličená a nafúknutá, zatiaľ čo kauzy opozície sú často bagatelizované až prehliadané. Médiá sa stali zbraňou a novinári vojakmi hybridnej vojny. Ich jediným cieľom je vyvolávať nenávisť. A je tu druhý bod. Dehumanizácia politického rivala je úzko spojená s krokom 1. V prípade Slovenska je to strana Smer a jeho konkrétni predstavitelia, najmä traja z nich, Robert Fico, Robert Kaliňák a Ľuboš Blaha, Ide o výrazy ako šváby, hmyz, hranolka, posviňa, čo názorne ilustruje predvolebná dodávka strany SAS pred parlamentnými voľbami v roku 2020, ktorej kandidáti chcú na Slovensku realizovať dezinficáciu, teda zlikvidovať hmyz v podobe konkrétnych predstaviteľov strán SNS, Smer, SSD a LSNS. Je zarážajúce, že politická veda na Slovensku žiadnym spôsobom na takúto aktivitu nereagovala, napriek tomu, že základné poučky o demokracii, ktoré sú študentom politológie vtlkané na prednáškach do hlavy, takéto počínanie odsudzujú a v spoločnosti, ktorá si nárokuje na hrdú nálepku demokratická, nepripúšťajú. Navyše, takéto správanie je priamo v rozpore so základnou hodnotou európskeho spoločenstva, ktorou je úcta k ľudskej dôstojnosti, čo zakotvujú aj zakladajúce zmluvy Európskej únie. Naopak skôr zaznamenávame príklady, že niektorí politológovia reagovali na takéto zhrubnutie a otupenie spoločnosti akceptovaním, prevzatím a šírením takéhoto slovníka. Tretím krokom je politizácia spravodlivosti a uplatnenia zákona. Tento postup poznáme z Latinskej Ameriky pod názvom lawfare a na vlastnej koži ho okúsili okrem argentínskych politikov napríklad Cristiana Fernández Kirchnerova aj súčasný brazilský prezident Lula da Silva a bývalá prezidentka Dilma Rusefová, ekvádorský prezident Rafael Correa, bolivický prezident Evo Morales alebo prezident Peru Pedro Castillo. Táto fáza má aj svoje ľudské obete a štátne orgány sa v rámci nej zaoberali výrobou kajúcnikov. Lawfare je v slovenskej politológii zatiaľ viac menej neznámy pojem. Je to vlastne jeden z nástrojov hybridnej vojny prostredníctvom práva, ktorá sa objavila už v 20. storočí, ale súčasné rozbery nadobudla až v 21. storočí vďaka dôstojníkom americkej armády, medzi ktorými vynikol najmä generál letectva Charles J. Dunlop Jr., ktorému prekážalo, že priebeh vojenských intervencií USA v zahraničí komplikujú právne argumenty. On sám o tejto metóde napísal, že ide o také vedenie vojny, pri ktorom sa právo používa ako zbraň. Dunlop, rok 2001. Vznikla preto, že v štátoch Latinskej Ameriky Neokoloniálna technika zmeny režimu prostredníctvom vojenského prevratu so zahraničnou účasťou stratila účinnosť, pretože domáce obyvateľstvo sa naučilo túto techniku rozpoznať a postaviť sa pučistom úspešne na odpor, teda Venezuela alebo Bolívia. Ide o sofistikovanú taktiku náhrady konvenčnej vojny za nátlak na oponentov, ktorí sú často vládnúcimi politikmi vďaka dominancii aktérov fair v mediálnej a justičnej oblasti, ktorí tieto pozície ovládli demokratickou cestou. Scenár je pomerne jednoduchý. V prvej fáze sa rozbieha mediálna kampaň. Média začnú na adresu konkrétnych politikov, ktorých je potrebné z politického života odstrániť, chrliť zväčša krivé obvinenia z korupcie a zakladania zločineckej skupiny, ktorá ovládla alebo sa chystá ovládnuť štát. Navodzuje sa tak dojem z únosu štátu, mafiou a vytvára sa tak psychologická atmosféra, kde si verejnosť musí vybrať medzi dvoma alternatívami. Médiami nastolenou predstavou boja proti korupcii a populizmu a podporou daného politika, respektíve politickej strany či politického smeru. Každý, kto sa postaví na stranu danej obete, je nemorálny, lebo takto korupciu a populizmus podporuje. Po mediálnej kampani a zmanipulovaní verejnej mienky nastupuje druhá fáza v podobe kriminalizácie, spojenej s úlohou kajúcnikov a neurčitých dôkazov a zásahu justičných orgánov, ktoré v ostro sledovaných súdnych procesov nastolujú spravodlivosť na základe často zmanipulovaných, účelových a falošných obvinení, svedectiev a dôkazov. Presne takto, takýmito metódami sa vytvára a demonizuje v spoločnosti nepriateľ. Nasadenie týchto metód znepokojovalo aj pápeža Františka I., ktorý celý proces veľmi zrozumiteľne opísal vo svojej homílii zo 17. mája 2018 a to nasledovne. Vytvárajú sa obskúrne podmienky pre odsúdenie nejakej osoby. Média začínajú negatívne hovoriť o konkrétnych ľuďoch, lídroch a špinia ich ohováraním a difamáciou. Potom do hry vstúpi justícia, ktorá ich odsúdia a nakoniec sa urobí štátny prevrat. Tak teda vo Venezuele sme ešte nedošli až tak ďaleko, ale už sme odsúdili samozrejme jej prezidenta. Obeď tejto techniky ekvádorský prezident Rafael Korea priamo uviedol, že dnešní pučisti už nemučia a nezabíjajú. Nie preto, že by nechceli a bolo im to odporné a boli by takí útlocitní, ale preto, že im v tom bráni technologický pokrok, ktorý by tieto zločiny ukázal v priamom prenose, prakticky v reálnom čase. Z tohto dôvodu je represia maskovaná legalistickým a dokonca morálnym podtextom. Ide o právo, doslova o právnu vojnu. Spočíva v zneužívaní práva a používaní ohovárania a v mene protikorupčného boja ide o morálne, politické, ekonomické a súdne zničenie politických protivníkov. Bohužiaľ, zlí sudcovia dnes zohrávajú úlohu, ktorú v 70. rokoch zohrávali zlí vojaci. Zatiaľ čo predtým potláčali v mene národnej bezpečnosti a protikomunistického boja, dnes to robia v mene boja proti korupcii. Napísal Korea v roku 2022. Pápež František ho vo svojom posolstve pre Medzinárodnú asociáciu pre trestné právo z 15. novembra 2019 doplnil slovami. Pravidelne sa objavujú krivé obvinenia proti politickým lídrom a tie sú rozširované médiami, oponentmi a s kolonizovanými justičnými orgánmi. Týmto spôsobom, nástrojmi fair sa zneužíva stále potrebný boj proti korupcii na boj proti neželaným vládám, obmedzovanie sociálnych práv a vytváranie pocitu antipolitiky, ktorý vyhovuje tým, ktorí ašpirujú na výkon autoritatívnej moci. Súčasne je zvláštne, že za fakt korupcie a organizovaného zločinu sa nepovažuje využívanie daňových rajov prostriedku, ktorý slúži nás zakrývanie zločinov všetkého druhu, zároveň zadefinoval ďalšie tri prvky, ktoré sa v tejto technike objavujú a sprevádzajú ju. Číslo 1. Zneužívanie predsúdnej väzby, ktorá často navodzuje dojem potvrdenia obvinenia a viny, keďže do väzby podozrivého, obvineného, stigmatizovaného predsa poslal nejaký súd a sudca. Napriek tomu, že nebol právoplatne odsúdený, pričom sa takto popiera a zosmiešňuje zásada prezumpcie neviny. Takáto väzba je často neprimerane dlhá, často prekračuje dobu jedného roka a zneužíva sa na stupňovanie tlaku na uväzneného prostredníctvom odmietania styku s rodinou, obhajcom, vonkajším prostredím v niektorých prípadoch vedie k záhadnej smrti takto postihnutého. Európsky súd pre ľudské práva pri Rade Európy už niekoľkokrát vo svojich rozhodnutiach konštatoval, že v takomto prípade ide vždy o porušovanie základných práv a slobôd chránených Európskym dohovorom o ľudských právach a slobodách. Poďme na bod 2. Podnecovanie k násiliu cez rôzne demonstrácie, protesty a pochody za prítomnosti rôznych vizuálnych pomôcok hovorí nám to niečo. Najčastejšie šíbeníc a rakiev priamo pred bydliskom konkrétneho politika alebo sídlom konkrétnej politickej strany. Prameňom podnecovania sa stali aj rôzne falošné správy o korupcii a účtov v daňových rajoch, rôzne mediálne výstupy a besedy, ako aj filmová tvorba v slovenskom prostredí, zastúpená propagandistickými filmami ako Svinia alebo Únos. Bod číslo 3. Kultúra vylúčovania a nenávisti, ktorá sa dnes šíri najmä prostredníctvom sociálnych sietí, má podobu rôznych organizovaných aktivít, ako dobre alebo zomri alebo podobu odstraňovania profilov zo sociálnych sietí. Má tiež podobu vylúčovania určitých názorov z verejného priestoru, nie len zo strany médií, ale aj z akademických a vzdelávacích inštitúcií, pričom pri niektorých názoroch je možné využiť na ich umlčanie a potrestanie zákon a trestné právo. Písal pápež František I v roku 2019. Iguera a Murua vo svojej štúdii publikovanej v roku 2022 uvádzajú na základe skúseností z Latinskej Ameriky ako znaky fair nasledujúce kroky. Poprvé, budovanie väzieb v justícii, bez ktorých by krivé a vyfabulované obvinenia nebolo možné dotiahnuť do želaného konca, ktorým je spravodlivý v úvodzovkách trest a uväznenie danej osoby. Po druhé, už vyššie spomenutú mediálnu kampaň a protivládne filmy. Po tretie, masové protesty. Po štvrté, zneužívanie nahrávok a informácií. Po piaté, väzbu a kajúcnikov. Po šiesté, rozsudky s nízkou úrovňou dôkazov, pričom sa často stáva, že sudca nepripustí žiadne dôkazy obhajoby, čím sa porušuje právo obvineného nielen na obhajobu, ale aj spravodlivý súdny proces a napokon číslo 7. Selektívna likvidácia politikov, najmä tých, ktorí sa snažili presadzovať relatívne nezávislú a suverénnu zahraničnú politiku odporujúcu záujmov hegemóna v regióne. Tí, ktorí pracujú v prospech hegemóna a jeho záujmov, sú naopak chránení. Ani závažné podozrenia z korupcie podložené reálnymi, forenzne potvrdenými dôkazmi nevedú k vyšetrovaniu, obvineniu a legálnemu odsúdeniu. Ani to, že sa ich mená objavujú na rôznych zoznamoch ako napríklad Panama Papers, nespôsobilo, že by boli zo strany médií pranierovaní a zo strany vyšetrovacích a súdnych orgánov podrobení vyšetrovaniu a odsúdeniu. Napísal Iguera Murua v roku 2022. Pokiaľ ide o aktérov Low Fair, v Latinskej Amerike bolo identifikovaných 5 základných zainteresovaných skupín. Poprvé, USA v pozícii koloniálnej veľmoci a hegemóna chrániaceho si svoje geopolitické záujmy. Po druhé, mimovládne organizácie podielajúce sa na tvorbe stratégie reorganizácie justičného aparátu a boja proti korupcii. Po tretie, konkrétni predstavitelia súdnej moci a prokurátori, ktorí majú právomoc zaoberať sa trestnou činnosťou verejných činiteľov. Po štvrté, masmediálne koncerny a ich armády trolov na sociálnych sieťach a po piaté domáci politici, ktorí podporujú a sú podporovaní vyššie uvedenými aktérmi. Napísal opäť Iguera a Murua v roku 2022. Štvrtým krokom je podľa Pabla Iglesiasa zapalovanie ohňa, až kým nezasiahne nejakú narušenú osobu. Vyvrcholením je teda akt pomsty. Pomsty v úvodzovkách. Alebo potrestania v úvodzovkách v podobe násilného činu charakteru, atentátu, alebo teroristickej akcie. Pod zapalovaním ohňa si možno predstaviť rôzne protesty a demonstrácie za výdatnej asistencie médií, hercov a celebrít, vizuálnych pomôcok, ako aj rôzne príspevky na sociálnych sieťach, podcasty a videá zámerne skresľujúce realitu, až je zasiahnutá konkrétna osoba, ktorá vezme tzv. spravodlivosť do vlastných rúk. Piatým a posledným bodom, s ktorým ako prorocky uviedol Pablo Iglesias, žijeme dnes, je snaha médií a opozície vytvoriť bez dôkazov dojem, že si za to obeď môže sama. Podobne ako v Argentíne, ale aj v Španielsku, svetkom je práve Pablo Iglesias, tak aj na Slovensku neprišlo na strane médií opozičných politikov zainteresovaných vyšetrovateľov a reprezentantov súdnej moci k žiadnej sebareflexii. Proforma atentát odsudili, ale takmer v zápäti začali šíriť narratív, že zodpovednosť za útok nesie samotná obeď a jej okolie. Dokonca sa objavili aj tvrdenia, že žiadny útok sa nestal a celé to bolo len dobre naaranžované divadlo. Zároveň sa objavili pokusy zbaviť sa viny za zasievanie nenávisti a zodpovednosti za samotný atentát príbehmi o tom, že atentátnik pochádza vlastne z tábora obete a nemá nič spoločné s opozíciou. Ospravedlnenia za predchádzajúce verbálne prejavy nepriateľstva sa verejnosti dostalo len zo strany obete. Zo strany opozície, médií a ostatných zainteresovaných aktérov však nikdy nezaznelo. Nezaznelo ani slovo ľútosti či účasti s utrpením obete. Naopak. Opoziční politici svorne akúkoľvek zodpovednosť odmietli a vo svojom programe šírenia a podnecovania nenávisti Lebo Fico pokračujú aj naďalej bez toho, aby potenciálnym budúcim voličom ponúkali zrozumiteľnú a realistickú alternatívu riešenia aktuálnych celospoločenských problémov. Ani dva roky po atentáte napätie v slovenskej spoločnosti nepoľavuje. Nezaznamenali sme ústup od využívania techník demonizácie a enemifikácie. Skôr naopak sme svedkami jeho stupňovania v podobe obľudnejších a nenávistnejších mediálnych kampaní niektorých médií, opozičných politikov a mimovládnych organizácií, pričom enemifikácii a demonizácii sú okrem predsedu vlády vystovaní aj ďalší členovia vlády a vládnej koalície. Snáď si najviac ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Demonstrácie a protesty sa stali pravidlom s presne určeným miestom, dátumom a časom. Organizátormi sú tak opoziční politici, ako aj platení influenceri, herci a umelci, pričom ich verbálny prejav dosahuje vysokú úroveň šírenia nenávisti a víziev k negatívnym aktivitám voči legitímnej vláde. Na týchto aktivitách sa zúčastňujú aj zahraniční aktéry, čoho dôkazom je kauza britskej agentúry Zinc Network, podporovanej britskou vládou takmer desiatimi miliónmi libier, ako to odhalil portál Declassified, ktorá priamo zasahovala a ovplyvňovala parlamentné voľby na Slovensku v roku 2023 pod rúškom boja proti dezinformáciám. Slovenskí politológovia a analytici sa k tomuto odhaleniu zasahovania do vnútorných záležitostí suvereného štátu, ktoré medzinárodné právo a pravidla OSN zakazujú, postavili ironizujúco, až posmešne, dokonca súhlasne. Nevideli na takomto konaní nič zlé a odsudzujúce, ak by však takéto zasahovanie bolo potvrdené zo strany Číny alebo Ruska, odozva nielen politickej vedy by bola búrlivá a rozhorčená. Napriek tomu, že v oblasti lawfare po voľbách 2023 prišlo k niektorým zmenám ako novelizácia trestného zákona, zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA, politizácia spravodlivosti a uplatňovania zákona naďalej pretrváva. Prejavuje sa najmä v oblasti slobody prejavu, snahou o jej okliešťovanie, teda prípad bombic, a nekonaním zo strany polície a prokuratúry v určitých konkrétnych prípadoch, v ktorých hlavnými aktérmi sú politici vládnej koalície z rokov 2020 až 2023. Je tu záver. Heywood vo svojej slávnej učebnici Politológia z roku 2008 Upozorňuje na to, že každá snaha o vybudovanie vedy o politike nevyhnutne narazí na tri problémy. Problém overiteľných dát, problém existencie skrytých hodnôt a mýtus neutrality. To znamená, že každá jedna výpoveď, každá jedna hypotéza, každé jedno hodnotenie politológa je poznačené determinizmom, predpojatosťou a absenciou neutrality. Z toho podľa Heywooda plinie, že vedecká objektivita v zmysle absolútnej nestrannosti alebo neutrality na rozdiel od prírodných vied nie je v politologickej analýze dosiahnutelná. Najhoršie je však, ak si politický vedec nedokáže svoju predpojatosť priznať, čo sa následne prejavuje vo falošných nárokoch na politickú neutralitu. S touto výstrahou na pamäti by mal každý spoločensko-vedný vedec, politolog, politický analytik, ktorý prezentuje vo svojej podstate vlastný názor na spoločensko-politickú realitu a dianie v spoločnosti, v médiách, na sociálnych sieťach alebo v odborných výstupoch, zodpovedne zvážiť, čo bude prezentovať, keďže aj jeho názor ovplyvňuje a môže manipulovať verejnú mienku. Poznámka k publikovaniu príspevok vznikol v rámci výskumného projektu Vega 2 lomeno 0068 lomeno 23 podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života, kolektívne akcie a politické postoje. Opakujem, autorom je profesorka Radoslava Brhlíková. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia zajtra.